Отже, що любить міра. Куди водять порядних дівчат порядні хлопці? Не вести ж її вранці до театру чи філармонії. Хоча це порядно і інтелігентно. Але ж ранкові вистави, мабуть, бувають лише в театрі юного глядача. Малюк і Карлсон у кращому разі. Та в ляльковому театрі Вінні пух та усі усі. Мені довелося це бачити, було весело, але я не впевнений, що це буде до вподоби мірі. А у філармонії в ранковий час можуть виспівуватися дитячі хори, такі як сонечко, чи як там зараз називаються дитячі хори, струмочок, риниченька, лелека. Хоча так, здається, зараз називаються цукерки схопи цукерку сьогодення лелеку. Непогане гасло, геш? Чи може запропонувати їй походити церквами? Так і запропонувати. Міро, як ти дивишся на те, щоб ми сьогодні повешталися київськими церквами? До речі, на вулиці Лютеранській, наприклад, я побачив цікаву церкву. Я тоді ще подумав, що вона протестантська, але досі ні до кого не прискіпався з цим питанням, просто бракувало часу. Треба когось розпитати, вгадав я чи ні. В костелі можна послухати орган. Мені подобається орган, хоча я його трохи боюся. Трохи, але він величний. Небагато в наш час залишилося таких величних речей, як орган. Майже нічого не залишилося. Орган, крейсер Аврора, перший київський трамвай і таке інше. Можна було б згадати хмарочоси, але хмарочосам у наш час не дуже щастить. Ні, мушу визнати, що пропонувати гуляти церквами не найкраща думка. Міра ще подумає, що я ненормальний. Вчора якось незручно з її тигром вийшло, але це його провина. Не треба було на мене так дивитися. Я гостро реагую на погляди. Міра до мене придивляється, вона дуже цікава. Міра така сама цікава, як синиці. Вона нагадує мені синицю, котра заглядає у вікно. Гей, чоловіче, ти чому не вивісив мені трохи сала? Чи ти сам його з'їв не нажеро? Я дуже люблю синиць, тому що вони симпатичні пташки. По-перше, вони маленькі. По-друге, їхнє пірячко на животі жовтого кольору. А я люблю жовтий колір, бо він теплий і радісний. Від нього трохи теплішає на душі, а взимку, коли частіше помічаєш синиць, це ще приємніше. Теплий жовтий колір. По-третє, це справжні українські пташки, а я патріот. Ви спитаєте, чому синиці справжні українські пташки? Чому не горобці, чому не ворони? Не голуби хай їм трясця тим голубам. То я відповім. А яка ще пташка так приязно ставиться до сала? Я жодної такої не знаю. А вони їдять сало, вони чекають на сало, вони захоплюються салом. Може, вони навіть співають одесалу, я не знаю, тому що кепсько розбираються в мові синиць. Я від них у захваті, бо синиці правильні пташки. Міра жінка, але вона трохи не схожа на тих жінок, з якими я зустрічався, яких домагався, з якими пробував жити разом. Не те, що краща чи гірша, вона просто інакша. Можливо, це через те, що вона нічого не бачить. Чого вже там? Я ніколи не зустрічався із сліпими дівчатами. Хоча деякі, з ким я мав справу, не бачили далі свого носа, якого щодня з любов'ю розглядали в дзеркалі. Міра не може побачити себе у дзеркалі.